าวกสอนหนึ่งเฮาบทำนั่งนะพอกันกันกับผู้นั่งไปล้างหนามันบกห่างบกยึดให้อย่าคุ้มข้าวเดียวกันรับคนแรกนัดแบบหงแล้วนี่เราจะทำนั่งเก่าจะได้บได้อันไหนให้พยายามทำใจมัน อาสังข้ำมไว้เวลาคนบอกคนจ่าคนเมื่อคนสอนตัวเก็บเอาไว้ในจิตในใจไปไข่คิดอีกตัวนี้าท่ามันเห็นมันเจ็บที่เป็นยามันจะสิได้ประโยชน์ถึงหะนมันเห็น มันเป็นยังสร้างเท่าไรมันก็ว่ได้เอาไว เท่าใดมันก็บ่เป็นประโยชน์ให้พอใจของจะาของมันหลง่มมันหลงมันมันมันดูดิก็เห็นความเป็นภายในอยู่ไรเดี๋ยวสัญญาภายนอกมันจะมาเกิดประโยชน์นั่นคือจิศึกษาเราเรียนเนี่จิตใจจังบ่มีคุณค่าอันใดทั้งทั้งที่ คงอยู่เฉยหิวเอาตัวโยลงลืมแล้วอยู่บัญชีมันมันตัวเง่นอยู่ว่าเห็นอยู่ว่าเป็นไม่เจ้าของมันไม่เคยประโยชน์ขันมันดูมันเห็นมันเป็นไม่เจ้าของละมันถอนมันปล่อยมันว่างได้ความสุขความสบายความเย็นความเย็นอยังไรก็รูแก่เห็นอยู่เลย ินลงใจั้งตัวมันเกิดประโยชน์จิตอย่างนี้เกิดนกจิตไปซะอยากสงบก็สงบได้จิ่งที่โลกทั้งหลายเขาลงไหลใจสันทั้งโลกทั้งหลายทั้งหมกเขาไมโลกทั้งหลายทั้งกำนันยินดีโลกทั้งหลายเขาหลงเขาหลง ก็หูจักหู้าบกำหนัดี่อารมณ์ไปอีต่างมีความกำหนัดบคัดเชื่องลยอารมณ์ผิด ต่างมีความคัดเชื่องบ่เมื่อเมื่อม่อารมณ์ผิด เป็นผิดต่างมีความเม่ไเม่อบ่หลงในอารมณ์ผิดเป็นผิดต่างมีความหลงใจมันหนุ่ใจมันเห็นใจมันดีมันเด่นของใจสมมติของใจวิมุติ นอจิตอยู่ภายในจิตมีจิตใจเป็นอัตเป็นธรรมมันไม่เห็นไม่เป็นสันนิษฐานไ้สบายหายแล้ว เขาวัดกับเขาถึงแก้กายใจมันหยุดนไาวมีทางหลอกจิตอันนั้นถึงอันนี้อันนี้ตามนี้ปออจิตน้ำตาลน้ำปอพวกนี้นีมี่มี่มีก่อนมีมีจิตบ้างแต่จะทั้งหนังทั้งซอง น้ำหยุดน้ำร้านน้ำน้ำนต้านเลยใจมันไปอยู่ในวัดถ้าในวัดเป็นยังไงชีวัดเป็นยังไงใครในวัดเป็นยังไงมันได้วัดถึงหน้าทมงน่งมันเสียสละการงานบางค่วนขอมาชีวัดเจ้่ามาทำลายจิตใจ วยเย็นล่เอาเม่นกี่เคยเกิดเคยปรุงคุ้งใจถ้ามันออกไปสำละมันออกไปเอาอัดเอาท่านความสงบจิตมันงัดประวัติท่านวัดท่านไปสิเลสปัญหามานะจิตจิอวิชชาอุปาทานสำละมันไป ไปของเสียของเสียของบุเกิดประโยชน์เราวัน้อมนึกแล้วคิดว่าถึงน้อมแปลงจริงสิเป็นควเสียคนเสียสละมันไปท่านมันไปสีระวัดนักคิดเบืงใจของเจ้าของ มันปกติดีู่นู่นได้ไงมเนังลำบากในอารมณ์ปัญญาต่างๆมันคิดมันฝรุมันหยุ่มันเยิงมันเกิดสาราประโยชน์อันใดศีนมันใส่ตัดมันใส่มาหามาของมาคิดมาคิดมาฝรุคิดมันสงบคิดมันปกติเป็นผิดเป็นผิดมัน ถูกเป็นถูกเป็นดีเป็นดีเป็นชัวเป็นชั่วทายหนภาวนาทำไปเหยี่ยมใจพอใจมีคุณความดีเห็นไหมคือภาวนาทำจริงจิตมาเป็นเหตุเป็นดั้งจริงจิตบ่เห็นอย่างเห็นอย่างหูขึ้น ที่เป็นเป็นไพ่คับเราออกไปอยู่กับเขาเนี่ยำละใจเสมอใจมันกระใสใจมันกระสะอาดโมยุ่งเยิงโมคัดของโมกังวลโมหุุนว่าโมเดือดร้อนใครสิลุกได้ปฏิบัติได้ มีความสุขจังสั่นเปนตัวคิดต่างท่านต่างสุขาวาหังคิดที่สุขดีแล้วนั่นความสุขมาให้ความสุขบริสุทธิ์บัตนั่นคือความสุขได้แล้วมีของมีของมีเงินมีท่องเท่าไรนก็ความสุขให้พอความสุขจิตขอหายไม่สุขคิดเดียวกันคิดที่ปรมังทานั งมีอยู่เป็นทรัพย์อางยิ่งก็ยิ่งดีไม่อาจไม่ท่านี่สิ่งในของถี่เป็นมีอยู่ไม่ไอ้มีความทุกข์ละเม่ได้เลยยินดีในของที่มีอยู่ยังมีความทุกข์ยิ่งหนักเอะไรก็ยังมีความทุกข์อยู่ยินดีในของที่มีอยู่มีอยู่ของหัวเป็นจับของหัวตาของหัว ทรัพย์ของเฮาเนีของเาก็เป็นทรัพย์ของเฮามันจดีอย่างเบบนี้ดีมันก็เป็นทุกข์ตาบริเดี๋ยวตาดีมันก็เป็นทุกข์ของเ้านี่เลยหนีดีอย่างนั้นรักษาของที่มันมีอยู่อ่ะใจมันท้อใจ ไม่ใช่มีอยมันจะมีอยู่ได้กังวลนี่ว่าของในกายวัวของหนอกกายสมิมี ในสิ่งที่มีอยู่แล้วมาสันติถีปรมังคันนะ สันติถีเป็นศัพท์ยังยิ่งศัพท์ของว่าของความจริงหรอกเขาได้มากตั้งแต่ได้สิ่งกต่ละอันเด็กที่สนสนกรรมที่สร้างให้ ตกยกฟร่องไปก็ใหะอะไรเลยนี่เด้อตาเป็นสีสบงผู้ใหาตาเนาะใส่ให้ที่ตาเก่าแขนขาเวลาที่กันหันมันมีขาหลายตัวมีตัวของหัวขการรักษาให้มันเกิดประโยชน์ ถ้าหนังมันเป็นผลมันเป็นผลมาก อันนี้เป็นโทษนะเป็นโทษี่ย ในตัวของเฮามันมีทั้งคุณทั้งโทษเนี่ยเราเห็ดเอาเองตาของเราเ็ถึงเป็นโทษเป็นโทษแต่ถ้าเราเหยียดเค่พูดหนึ่งเหยียดเค่พูดหนึ่งนี่มันเท่ากับขากับซีเกิดโทษเกิดไพ่ใดที่กันถึงจะเยี่ยงตาเฮ็ดเขาหักเขาก็หักเฮ็ดเขาหลงเขาก็หลงตามันเป็นตั้ง ไพ่จังคุ้นตัวตาหูก็ดีปากหูหูกันมันหลงมันเป็นผลเป็นประโยชน์มันก็เป็นถ้าหวังเป็นประโยชน์เป็นกรรมมันก็เป็นเป็นตั้งมหาหยุดมหา คุ้ณมันเกี่ยวของห้ามันเป็นบุญนี่แหละเฮ็ดเอาอันนั้นมันจะเป็นคงดีเป็นที่ดีมงคลเจตนใจที่กัน ให้รักษาเงพยายามปล่อยมันคิดมันปุ่งปล่อยมันเป็นหนึ่งเกิดเป็นกิเลสที่ตายโว้เห็นคนามสงบขอใจโว้เห็นอะไรมันอิ่มมันพ่อ มันดีมันเด่นหหรือสิร้องไหลนั่อมคิดั่อปุ่งนั่อตายนั่อปล่อยมันไปที่ใจเองมันไปตายเราอิ่มแล้วมารักษาถ้ารักษาอร่อยเป็นไพ่ าสารที่การกินกันหยุดการว่าใช่หนอกคิดอย่างกินอย่ายินหรือว่าไม่ใช่เนี่ยนี่อันนี้คิดอันนี้สบายหพยายามบันขับใจทั้งตัวอยู่ในหาดในถ้ำบริกรรมพุทโธพุทโธมันเบิกมันบานนี่หลุมมันเติมนี่มันเหี่ยวมันหลุ นหลูกอยู่ในห้องสังฆะที่มีสิปฏิบัติตามเนหลูกอยู่ในห้องอะไรก็ไม่ไปอยู่ในกายในใจทั้งห้องทั้งนั้นให้จักอะไรก็เป็นใจภายในก็เรื่องที่หนึ่งว่าพวกที่ไปเจ้าเฮ้ยพระองค์นี่ก็มีเรื่องบริเวนบ่อยู่ให้มันคือความสบาย จักรัตนาใจสายหมกลุ่มข้องนักษาใสรักษาใจนิ่งเปลี่ยวมันก็ทุกข์สบายถึงพลังใจภายในจะจิตอะไรไปเพิ่มได้ที่สิได้เดยไปก้อเกี่ยวเกิดในสถานที้บ่เหมาะบก่อนอันนี้พบมีชาติต่อไปนรก เมื่อกายพบไปโดยสารมันมีวันสิเดไปเกิดไปเกี่ยวพอใจนี่พลาตนาใจใจถึงพลาตนาใจมันถึงพลาตนาใจหันก็ไปเที่ยวแล้วเยี่ยนไปเที่ยวเย่นไปเที่ยวละเขาแข่งผู้เล่นเขาแข่งซัดอยู่เหยียไปพอใจวันนี้ที่สิงที่อาศัย ไวงจิตเพื่อทำเมื่อสัโคมเมื่อใจะเนื่องอะไเป็นจิตสิ่งนันประเสริฐจิตสิ่งอันอุดมจิตสิ่งอันสูงสุดพระพุทธธรพระสงฆ์มันเกี่ยวพระสงฆ์หอมหลอมไปไปตั้งใดถูกป้องกันให้อันตรายมันเกี่ยวมันมีตธลุกแขนข้อไปแขนจนมันข้อหักถึงอว่าเป็นยังไงดอก ใจเราเป็นอาเป็นเราไปส่งไปขี่ไปขาไปขี่เขาขาตายพระเป็นข้ออยู่ในนับบ่ได้เขาจะไปข่มข้อรักษาหูเป็นนำตัวที่ใจทธเจ้าเอยสนคนตัวด็กที่ไปทธเจแาสอนข้อไหวกันเลยติดต่องกันคนตัวสายล่ามกอันอื่นเหล่าของตัวไปท่านแต่หาก คนที่มีตกมีปัญญาใหารบหลงใสอย่างเรามีพระอยู่นี่ข้อของเราอยู่นี่กระเป๋าของเราเราจิตไปท่องเที่ยวผูกเชื่อจิตเชื่อต่างๆแต่ละอายพระเราพระอยู่นี่หัวของเรานี่นี่คือจิตถึงพระจิตพระพระไปท่องเที่ยวสาระเมืองยังอย่างนี้เป็นแบบ เป็นกรรมนักเนื้อ คิดได้ยังก็บอกล่าวท่านกล่พูดกล่าวคิดนี้ทั้งเสียทั้งเสียมันจะเป็นผลเป็นประโยชน์ เป็นอห่งนีเป็นเพื่อนเป็นใจมีคนอบอุ่นมีภายอยู่ในตัวเพื่อขึนท่ามขึ้นเพื่อคนอบอุ่นของใจจิตใจท่านไป เตุอันไหนยังทางเสียทางเสียกันละอายใจคิดถึงใส่เพียงแค่นั้นมันป้องกันไพ่อันตรายต่างๆทระพุทธเจ้าเองหรือจะรี้ไมพ้างมันสอนอันไหนละละไปมันสอนอันในเริ่มต้นกับเริ่มต้นไปมันก็มีคือหลี่ใจมีคือถึงันคือใจเจ้า มือเสียวเหยียนเอาหนุกของข้อที่ว่าที่กว้างของขอฉันคิดไปจังสิแต่ที่ว่าถึงพระพุทธเจ้าตรงนีทีนี้นี่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าคนข้อของเราไปใส่กันมือมีพายอันตารายแบบมีเยอะสิขาดสิแจ้งแบบเป็นป้องกันตัเตาให้หมดมือเป็นสอนอยู่ คนหลงจิตจิตตัวนั่นน่ะหาตัวใจภายในกายในใจไม่ห้าวมันโลอันนี้ผิด อันนี้ถูกมันโลนะครับปฏิรัติตามเรื่องคนดูมันใหญ่ยังไงไม่ดูอย่าหาไปเวลาพาเราไปไปมีคิดทำผมอยู่ในกายในใจของห้าว มีให้เราสอนพระพุทธรูโยกไปสงหอหย่อนไป มันจะปลอดภัยใจของเราสงบใจของเราเย็นมีเรื่องมีภัยพอบ่เด็กไปเฮ็ดไปท่านไปปุดไปจิตในเรื่องอกุศลมีทางซัวรักษาพลังงานใจใช่ไหมรักษาใจ ของตัวเหนือคำสอนของยุทธเจ้าของผมคือกายคือใจของเราจิตจิตมีการมีคำสอนหนักเท่าใดผู้หนึ่งจะเห็นคุณค่าของคำสอนเห็นคุณค่าของธรรมะหนักเท่านั้นจะได้จิตบริจารบริจิต คำสอนนี้จะไปเจ้าของมีคิดมือบังมีมือมือบอดไปเท่านั้นยายามคุณงามความดีเอาไว้ปีเดือนก็ไม่ตาย ไม่ตายอายุของเราสั่งสอนมาด้วยจะมีได้วันใดนั่นคือเลย อืนเอาไว้บ่ทำเอาไว้อยากได้มันก็บ่ได้อยากอาศัยนี่ก็เลยอาศัยเห็นแล้วที่คนมาปลูกบ้านปลูกแปลงใหญ่เวลาเดี๋ยวดูอย่าอาศัยเลยแต่อาศัยเขาแบบนี้เลยสั่งเอาไว้เป็นตัวหิวหิวกิน ตัวอื่นเป็นตัวหันแรงของไฟแรงตัวแบบมันก็บ่เห็นฉลาดอยู่เย็นคนตัวแต่นี่สัญญาลมภายใน นี่แหละนี่คือหัวคือนั่งคือคือคนนั่นแหละ มันก็เห็นก็รู้มันก็ลุกก็สบายสยกบสยนให้ใจไไหวม่เป็นตัวเองมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้คุณคุณรักคุณยังคุณถ่ายคุณจองนี่สิ่งที่เดือดตันหามีความสุขความสงบเย็นเท่ามาเท่าไรหอังที่หายเข้าไปจะเป็นผู้เลี้งเล็กหน่อยเลี้ยงได้หลังใด้วย เปเนี่าเงียนได้อันไหนเขาก็ไหนยิ่ใส่กัเพ่ออยู่กินไยอกเลพเขา่กินเ่ากงแมากเท่าไรหนึ่งนั่งคู้นั้นหนึ่งนั่งคู้นี้ลดได้เป็นที่ยิ่งบำพาดเหมือกันเท่ากับบวกยังใช้หนึ่งหลายแังกินกับว่าแซ่ขายเสร็มีราคา มันหมายถึงได้ดอกถึงดอกหวานถึงข้ามตาถึงตาหัวคนนั้มีหวายฮะหรืมีฮะกระท่อมก็ไม้เข้าได้หูเลยหนังไหนยั่งเข้าอเลยแน่เด้อหิวหวายคนหนึ่งเลยเดี๋ยวเดียว่งคนหนึ่งยิ่งเดี๋ยวฟังอาท่านยังกับเดยิ่งเดี๋ยวฟังมันคนละนี่ตรงนี้เอาตาไปให้ ใจบางนี้ก็เกิดทุกเกิดโทษมันมีความสุขความสบายให้จะฟังสอนฟังดาฟังหองฟังเล่นฟังหนึ่งหนึ่งหนึ่งสงสารมันจบมันจำมันเอาใจใส่ตั้งอัดตั้งท่านมันบอกเขาไปมันหิวให้เขาไปผมันจะไปเผาในใจให้มันหงอนมันใหม่กันได้สิยึดสิเศร้ากันได้สิ ความพอใจมีความยินดีมีกระทะมีหลายหลายดอกมันมีอันไหนคงดีคงดีฮะที่เป็นของดอกมันบ่แซ่ยเท่าได้ดอกมันมีหินมีถ้ำมีคุณความดีอันไหนเท่าซื่อมันเอิ่มเท่าได้ดอก นาท่าเนื้คุณความดีเอียงกับเรานี่นี่เป็นเจ้าของกลืวของเสียตนแหนนะฮะคนดีเขาไปว่าได้ว่ามันแหนมีแต่คนตัวมันแหนนี่แหละเราคนดีเขาไปใจมันจะตกหนีตื่นขมามากังวันกลางคืนตื่นตัวรับ จะล้านเหรอจ้าจ้าจ่าจ่าท่านหนึ่งท่านหนูหันอยู่ในเดินดปผมภาวนาอยู่นะ ที่เยอเนีะสังขารหนังกายเป็นในใจทุกครั้งหน้าตาวันนี้ความคิดความเห็นอ่ะนี่เป็นจิตไม่หยุด ไม่ได้เล่นเขาบอกหลานหน้าตาเพื่อนตีหน้าตาอยู่ไกลไปไหนก็ไปไหววัดอยู่เมื่อวันเดาก็ไปวัดถึงตั้งตาตอนนี้ก็ไปอยเรื่องสมนุตกเด็กไปเด็กสบายเขาวัดเขาว่าทำคุณนี่ความดีบ่ได้ จตาเงินท่านัาทานว่าท่าน คันคือหนังมันคือเนั้อหนังไหนหนังยังสั่นไปสี่โยงกู้โยงไปหลงหาย เป็นแบบท่านเด็กเราไม่ให้เร่องหายใจอยู่นี่แหละไม่เร่องหายใจเขาบอกไปสังเผาเขาานั้นดีให้ตัวเลี้ยงก็ไม่ได้สายทั้งตัวก็เอาไปหาไส้ใหม่เอาไปสายยิงขึ้นเป็นประโยชน์อยู่ จะง่ายเลยหมาเทศยังสัตว์มันจะเอามันเอามันวันเวล่าให้กินหยุดเลยคิดเลยหยุดเลยไม่มีสังตายตายได้อีกหนึ่งอันนี้พาท่านหัของเงินทองมีหามาได้แต่ก็เห็นก็ได้แบบได้หาเด้หอบได้หิอไปมันหลงไปไหนก็ได้ก็ได้ใจ มันเลยสงบ่บเหยียบหายด้วยมีความสุขความสบายหายเพราะความี้องไหลเพราะความบาดเดียวของใจอีกตัวอันนี้สอนให้จิตนะครับมันก็บกบกปบ่อยบกสุขบกสบายให้ แก่อีมันอินแก่ให้บ่ได้อูบายต่างๆนั่นนะอูบายต่างๆสอนมากก็ยิ่งหรอก ยังคงสอนที่ครบาอาจารย์ผมไม่ยบอกเลสอนอย่างที่จะร้ายนี่ไว้ยังยังหนึ่งนี่คือหาอันเดียวมีความกายความใจของหูกับอย่าที่เหยียบครับปัญหาออกผมสอนที่เรื่องดีมีเกิดเกี่ยวอย่างของมึงเกี่ยวไปถึงแล้ สบายเห็นบ่เรื่องมันพ่อเห็นบ่เบิ่งจิตเบิใจเจาของมันบ่มันพ่อมันพ่อเห็นใ่สิเด็ก ายนอกพระเจ้าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนยนอกไม่ใช่คนคนที่เจ็บคนเจียคนเละ สีตายหัวฟังเปลี่ยนนี่ก็ยันรู้นี่ก็ยันรู้มันเด็กมันอยู่ตั้งแต่มันนี่ของเนี่ยเขาพูดกันนี่เยอะกินได้เลยมันสาสาของนีเยอะหาใจบ่เข่าบ่ออกถึงนึ่ถึงวันนี้ทั้งนี้เยอะกันตายไปยังไม่สนใจ านนี่เป็นท่านให้หัวเป็นผู้เขาเยวะอันใดทั้งหมดเป็นดีแล้วถ้ามาเป็นโอปัญญโกของเนี่ยเขาต้องข้าไม่ไม่คิดแต่เจ้าไปข้างหน้ามันคิดคิดแต่มันหลงม่นหลงมันนัมันเน่ามันเผ็ดมันเพื่อนไปข้างหน่า